Sveiki, gerbėmieji kolegos ir kolegės. Tęsiant pradėtą pokalbį, reikėtų pažiūrėti į tai, na, o kaipgi gyveno tas vailinis lietuvis. E, pažvelgti, ar kaupėsi toj visuomeniai kokia nors socialinė įtampa ir nepykanta egzistuojančiai tvarkai, ar nesikaupė. Ar e, lietuvių tautinis projektas tai yra susipratusios, apsišvietusios tautos idėjos, galų gale išsikovojančios arba bent autonomiją ir nepriklausomybę, jos buvo intelektualų žaidimo, ar e, turėjo didelį ir platų atgarsį tarp Lietuvos valstiečių. Na, turbūt e, pirmai pradžiai reiktų pažvelgti į tai, kuo pasižymėjo Lietuva tuometinė. metinė pasižymėjo, kaip ir dabar pasižymė, tuo, kad e, nelabai čia yra kokių gamtinių išteklių. Na, yra toks anegdotas, e, kuomet klausoma, kodėl Moze žydus vedžiojo po dykumą 50 metų. Na, atsakymas, kad ieškojo vietos, kur artimuosiuose rytuose nėra nei naftos, nei dujų. E, kažkas panašaus su lietuvių protėviais nutiko, 19 amžiaus pabaigoje jau Lietuvos gelmes ištyriamos. Na ir kągi mes čia turime – Turime žvyrą, kurio galima takus pabarstyti žiemą, kad slidu nebūtų. Turime e, druskos, kurią taip pat galima šalygatvius barstyti. Na ir, ir turime gipsą ir kreidos. E, dar yra durpės, bet tos durpės gana sunkiai Lietuvoje kasamos ir apdirbamos, buvęs įvairūs pelkynai. Na, žodžiu, čia, čia, čia tokie gamtiniai ištekliai ir tokios iškasenos, mm, nu, su kuriuom Na gal ankstyvais viduramžiais to ir užteko, bet XIX amžiuje tai jie buvo gana jokingi. Miškininkystė, medžio apdirbimo pramonė, ji taip Lietuvoje formavosi, miškus kirto, bet jau XIX amžiaus pabaigoje miškai Lietuvoje iškirsti taip pat kaip dabar buvo. E, na taip, tik tai gal truputį kitas vaizdas. Miškų buvo, buvo didesni masyvai, nebuvo iškertama kaip dabar kvartalais, e, paliekant ten tik tai miško regimybę. E, daugybę miškų bendro naudojimo, servitutiniai, tai po juos gano mm, karves dažniausiai gano, ar avis e, piemenis, žabus renka tiesiog kūroje ar, ar kokiem nors ūkio reikalam. Na, tie miškai tokie švaresni buvo, be išvartų, be, be jaunolynų, be, be įvairiausių mm, brazgolynų, bet e, skaičius žemės apaugusios mišku buvo panašus į šiuolaikinę Lietuvą. Kitaip tariant, Žemaitijos pakraščiai miškingi, pietų Lietuva, rytų Lietuva. Kitur, na, aplink Kauną, kur, kur neįžengiamos pelkynės, tenai taip miškai irgi auga. Išvystyti kažin kokią žemdirbystę tose iškirtuose miškuose buvo labai sunku, dirbos labai, labai rūkščios ar, arba labai drėgnos. Na, o iš kitos pusės e, ir tas medienos apdirbimas Lietuvoj buvo savotiškas, jis toks pirminis. E, buvo ir baldo pramonė, bet jį tuo metu dar, dar e, žvaigždžių nesekė ir, ir dažniausiai viskas apsiribodavo lentų išpjovimu, rastų parengimu ar e, papirmalkių vadinamu. Na, tokių žaliavų medienos, kurias bus nuvežtos, sakykime, Vokietijoje ir ten jau iš jų bus pagamintas galutinis produktas. Vietos e, žemės ūkio produkcijos apdirbimo pramonė skirta vietiniam gyventojam irgi buvo gana menka, nes e, kaimas dar 20 amžiaus pradžioje gyveno tokį pusiau natūrinį ūkį. Normalus ūkininkas, jeigu jis e, turėjo žemę, sakykime, 20 ar 30 hektarų, jis tengiasi, kad kuo mažiau ko įsigyti iš šono. Na, aišku, nori, nenori, reikia druską, sakykime, pirkti, reikia gražesnius e, rūbus, pats savo turbūt ir batų nepasisiūsi, kad ir koks ten auksarankis bebūtum. E, reikia metalo įvairių dirbinių, reikia žybalo, yra, yra poreikių. Bet maistas, rūbai, stogas virš galvos, viskas padaroma savo ir savo šeimynos rankomis rūbus, be jokių tenai samdomų meistrų. Na, rūbus pasiūti užklys, koks e, klajojantis siuvėjas, e, audinius saus e, moteris ir merginos šeimos. Na, kas dar, kur, kur ten dar tos pinigus ir beleisi. Jo labiau, kad jų iš tiesų nelabai ir turėdavo. E, tam tikra problema, o iš dalies gal ir valstiečiam džiaugsmu, buvo gana brangus maistas. E, džiaugsmas buvo, kad pajamos e, galėjo būti, jeigu tik sugebi ūkį gerai vesti, gana nemažos, bet e, problemos buvo, kad pats tą užaugintą brangų maistą ir valga, ir savo šeimyną maitini, ir, ir maitiniesi galbūt ir gerai, bet, bet visada varžaisi tarp to... Hmm, ar būti sočiam, ar būti turtingam. Ir, ir iš tiesų iš spaudos matosi, kad persistengiama šioje sferoje, persistengiama labai stipriai, ypatingai prisidegiant religiją, pasnikų laikymasis tiesiog fanatiškas, žvėriškas, daugiau negu bažnyčia reikalauja, visus kur tik įmanoma ir kiek tik įmanoma, ir laikosi visi, nuo mažo vaiko iki, iki seno senelio, nors tiesą sakant jau ir tuometinė katalikų bažnyčia tokius pasnikavimus ėmė žiūrėti gana, gana kreivai. E, mieste gyvenimas. E, palyginti rublio, carinio rublio perkamąją galę su dabartiniais eurais yra toks savotiškas užsiemimas, nes reikia konvertuoti į litus, o litus lyginti su eurais, na, galima tą padaryti, nes apytikrai tarpukarinis litas e, buvo vertas 20 to, na, Nikolaus antrojo laikų vadinamo auksinio rublio 20 kapeikų, na vienas prie penkių. E, be to ir rublis, ir litas buvo susiję ir gana pastoviai susiję su svaro sterlingais, bei tuo metu dar aukso standartą laikiusi Jungtinio Amerikos valstijų dolerių. A, dolerio ir, ir kitų valiutų, ypač euro santykius, čia galima paskaičiuoti, yra, yra tiesiog na, programos, neprogramos, e, išklotinės. Tai, tai toli gražu netaip sunku. Tai žodžiu, iš tų ilgų skaičiavimų išėjo, kad e, tuometinis e, rublis Rusijos imperijos buvo vertas 16-17 šio laikinio eurų. E, kodėl čia toks sviravimas 16-17? Labai priklausė, kur tuos pinigus leidė. Jeigu mieste, tai tenai kainos buvo visko didesnės, rublio perkamoji gale mažesnė. Bet nuvykus į kokį miestelį, viskas pasikeisdavo. E, tiesiog egzistavo, kaip visada nutinka su tom tvirtom e, metalų kokiu nors gristom aukso ar sidabro valiutam, kad jų visada rinkoje ir apyvartoje yra per mažai. Sidabro ir aukso kiekis nėra pakankamas, kad prisodrinti rinką. Na ir vietoj to prasideda visokie tokie pusiau, pusiau natūriniai mainai, mokėjimas už darbą ar paslaugas ne pinigais, o kito darbo ir paslaugom. Na, žodžiu, laimiai vargti tuo metu nereikėjo, kaimas ir taip 19 amžiai išeidinėja tik tai iš viduramžių ten tos visiškai uždaro ir, ir mažai mm, bendrame ekonominiam žaidime dalyvaujančio agrarinio pasaulio į naują, į kapitalistinį, į pinigais e, ir, ir piniginiais santykiais grįstą pasaulį. Mieste Mieste vidutinė alga, darbininko čia vidutinė alga buvo 24-25 mm, rubliai, tai dabartiniais pinigais būtų apie 400 eurų. E, kaimo algos e, buvo gerokai mažesnės, šitiek e, tuos ten 30 ar, ar 50 rublių galėjo uždirbti tik tai per metus. Ir tai dar čia bernas, stipriai dirbantis. Mm, tačiau jam šeimininkas turėjo suteikti vieną rūbų pamainą, baigus tarnybą jam turėjo leisti e, ten tokius kaip daržo gabalus turėti, savo ten ir javų pasisėti ir, ir panašių dalykų, e, turėjo jį maitinti, turėjo suteikti stogą virš galvos, na, darbo įrankius ir, ir panašiai. Tai sunku pasakyti, jeigu viską įvertinus, na, ko gero taip išeito, kad darbininkai vis tik, e, darbininko pajamos buvo šiek tiek didesnis. Bet vėlgi, pragyvenimas mieste, jeigu iš tos algos 400 eurų turi išlaikyti žmoną, šeimos didelės dar kokie 3-4 vaikai nu, ir e, maisto produktai, tai gerai, jie vidutiniškai gal ir pigus, ypač rudenį, kai priauga, o pavasarį vidutiniškai brangus. Tai, tai ir išeidavo kartais, kad e, tos darbininkų šeimos gyveno ir skurdžiai, ir pusbadžiai, nepaisant to, kad tarsi atrodytų, lyginant su kaimo gyventojais, jie grinų pinigų turėjo vos ne dešimt kartų daugiau. E, palyginimui Vokietijoje Tai ne, ne ten kokiuose didžiuose Vokietijos miestuose, Hamburgė, Berlyne, ne, tiesiog va, e, sieną kirtus šešupę, e, perbridus e, ir įsidarbinus pas vokietį, algos buvo gerokai didesnis, mm, siekia apie 8-900 dabartinių eurų, na ir be abejo traukia, traukia darbininkus, jeigu tik įmanoma, bent sezoniniam darbam vykti į užsienį. Nieko apie tai nepranešant jokiai valdžiai. Čia dar reikėtų pridėti, e, tos augos, kurias miniu, tai yra augos, kaip dabar sakytų, ne ant popieriaus, o į rankas. Tu jau gauni ir gauni, niekas ten iš tavęs neišskaičiuoja jokius ten valstybinius, jokių socialinių draugimų, niekur daugiau tie pinigai neprapuola, jie, jie tavo. Kadangi pajamos nedidelės, tai tu ten ir valstybei tų mokesčių moki, e, būdamas paprastu darbininku, labai nedaug. Na, Rusijos imperijos mokesčiai, tai ten tokia siaubinga tema, labai lys nesinori. Galima pasakyti tik tiek, kad jie būdavo surenkami iš monopolių, iš muitų labai didelės sumos, iš žemės mokesčių, iš turimo žemės. Ir taip įdomiai jie ten rinko. Iš valstiečių plėšė, galima sakyti, paskutinius marškinius. Tuo tarpu dvarininkai už tokį patį žemės e, e, plotą mokėjo. Čia devintam dešimtmetį įveda tuos daugiau mažiau orientuotųsi turimą nu, žemę mokesčius, na tai dvarininkai mokėjo beveik dešimt kartų mažesnius mokesčius negu valstietis. Luominė visuomenė nėra ką norėti. Ir tai dar dvarininkai buvo nepatenkinti, nes šiaip iki tol buvo pagalvės mokestis, nuo, nuo saugusio vyro renkamas, na o dabar štai va, nuo turto pradėjo. Tai to pagalvės mokesčių dvarininkai, kaip na, aristokratai, jie tiesiog niekada nemokėjo. Beje, dvarininkai netarnavo kariuomenėje, jie nebuvo šaukiami, dvarininkam nebuvo taikomos e, jokios kažkokios ten kūno bausmės, jeigu buvo taikomos, tai tik tada, kai iš jo atimdavo dvarininko e, titulą. E, kalėjime įkalinti jie būdavo laikomi gana geromis sąlygomis. Na, ne viešbučio, ne, ne, ne, ne polsio namų, bet palyginus šiaip su, su kokiais kaliniais, tai gyveno visiškai šauniai. Iš dalies tai, tai lėmė, kad tų visokių pogrindinių organizacijų, tame tarpe ir ekstremalių teroristinių ir, ir Ir e, nieko gero caro valdžiai nežadančių. Jų lyderiai atsidūrė kalėjimuose, na, gyveno ne taip jau ir prastai, palyginus su tuo, kokius kalėjimus e, suorganizavo patys tie visi ekstremistai ir radikalai, kai, kai atėjo į valdžią. Na, Lenino ten galima prisiminti, jį įkalino e, prie, prieš nutremiant į Sibiro. Šušenskos kaimą. Nu tai ką, jam maistą nešioja iš restorano, jis va toks. Va. Negali be mineralinio vandens sveikatai palaikyti, reikia, reikia šviežio pieno, taip jam visą tai atgabenama, tiesa už jo pačio pinigus, na bet galėjo sauliaisti visgi motina milijonierė ir, ir šeima toli gražu neskurdi, kažkada ten kiek beveik 300 baudžiauninkų turėjusi. Na, jeigu buvo pinigų, tai Rusijos kalėjime buvo galima įsikurti visai, visai mm, padoriai, carinės Rusijos kalėjime. Jo labiau, kad jeigu kankinimų negali prieš dvarininką naudoti, tai ir tos bylos pasidarydavo tokios gana hmm, šiaip sau. Ką įrodysi, tą įrodysi, tardytojai ir, ir teisėjai, o priversti, priversti galimybę buvo mažai. Priversdavo, aišku, priversdavo, bet tai jau būdavo egzistuojančių įstatymų laužimas. Mm, faktiškai negeras dalykas. Reikėjo rimtai prisidirbti. Na, tikrai ruoštis ten caro šeimai žudyti ar ką nors tokio panašaus padaryti. E, tai gerai, e, tie, kurie dirbo valstybės, ypač e, tokia aukštesnė administracinė darba, tų algos buvo gerokai e, didesnės. Ai, kalbant dar, na gerai, Vokietijoje 900, sakykime, eurų, to tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose e, tuometinė alga vidutinė darbininko buvo apie 1800 dabartinių eurų milžiniškos saugos, e, milžiniškas skirtumas. Na, aišku, jeigu beveik penkis kartus e, skiriasi alga, tai noras išvažiuoti į Ameriką eilinio Lietuvos gyventojo padidėdavo lygiai penkis kartus ir išvažiuodavo. E, pragyvenimo kaštai, jie Na, apie ten alų ar, ar, ar degtinę tiek jau to alus buvo beveik dvigubai brangesnis nei, neigu dabar. Nu, čia turiu galvoje pardavinėjama nepilstoma, ne, ne, ne, ne kokiuose ten karčiamuose. E, degtinės kainos, na gal ir panašios šio laikinės. E, duona juoda, prasta pati, ta tokia prašiausia, jį apie dabartinę pusę euro kainuodavo. E, bulvių kilogramais, nežiūrint, kada perkama, bet e, tas sviravimas e, buvo nuo, nuo 60 euro centų iki 2,5 euro. Brangi visa paukštiena, na, šiais laikais labai nemažai Lietuvoje su, suvartojama. Tai viena višta kainavo, kaip šiais laikais gera žasis, apie 18, na, jeigu menkesnė, ten 13-15 eurų kainuotų. Žuvis, žuvų kainos gana aukštos irgi lyginant su šiais laikais 2 ar 3 kartus nuo, nuo, taip sakant, nuo 9 eurų iki 16-17. Na, aišku, jeigu dabar rečketais maitintis ar, ar šviežiamis lašišomis, tai turbūt kažkas e, panašaus. E, būtų mažai žuvų valgoma, iš karto galiu pasakyti. E, kadangi vištiena ir paukštiena brangia brangus ir kiaušiniai, jie taip pat yra prabangos produktas, nes kapa kapą kiaušinių kainavo apie 4 e, beveik eurus, na, tai suma tokia na, 3 kartus didesnė negu, negu šiais laikais. Tai ką čia norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad darbininko ar dirbančio atlyginimas, jis gal nebuvo toks, kad jau čia skurdžių skurdžių, subagų ubagas, ne. E, bet e, pragyvenimas, tiesiog prasimaitinimas buvo palyginus su šiais laikais e, brangesnis du ar trys kartus. Ir, ir tai buvo iš tiesų rimta problema. Darbininkai jautėsi prastai amžinas kažkoks tiesiog kasdieninio vartojimo prekių nepriteklius. Ir žiūrint ten į jų racioną, tai matosi, kad kuo jie maitinasi, pagrindinis maisto produktas yra duona. Labai daug duonos. Valgo po, po 2-3 kg vos ne į dieną. E, kiti maisto produktai, kaip pienas, tai, tai čia toks kartai savaitę gal pasitaikantis. E, už tai labai vertina uh, riebė, na, turbūt kaimiškai tariant, stiprią mėsą, lašinius. Jie kainuoja irgi 4-5 kart brangiau negu šiais laikais. Čia tiesiog, na, nežinau, ar daug kas susigundintų dabar pirkti šalto rūkimo lašinius, jeigu jie kainuotų kokius 40 ar 50 e, eurų. Na, vargu bau. Mm, nu, apytikrai tiek galėjo ir kainuoti. E, to, to, to metiniai, to, to metiniai Lietuvoje, Rusijos imperijoje. Prabangos prekės, na, kokios ten tos prabangos prekės, jau net, net, net ir sunku pasakyti. Na, sakykime, automobiliai, nu, tiesa, kad valstietis pirktų ar dvarininkas, tai buvo labai retas atvejis, jų Lietuvoje tuo metu keli šimtai tik tai buvo pirmo pasaulinio karo išvakarėse, na, gal ten tūkstantį pasiekė, bet, bet ir tai vargu, mm, turbūt padidinti čia tie skaičiai, na, su kariniu transportu taip, tiek ko gero buvo. Tai automobilis e, kainavo apie 2 tūkstančius e, rublių, na, išeitų taip, kokie 32-33 tūkstančiai dabartinių eurų. Arklys, jeigu išgirsit ten visokias pasakas, kad arklys ar karvė kainavo 10 rublių, na tai čia absoliučios pasakos. Tie galėjo kainuoti kuinas, parduodamas mėsą ir rodai nulupti. E, arklio gero, normalaus e, kaina darbinio e, buvo nuo 70 iki 100 rublių, na tai atitinkamai taip, 1000, 1500 eurų. Na, Šiais laikais nežinau, po kiek arklius pardavinėjo, spėjo, kad kaina gana panaši. Bet būdavo sezonai, tai yra ruduo, kuomet prie žiemą visais e, tais tokiais e, arkliais ar neiškiom bergžom karvėm ar, ar, ar dar visokia tokia gyvūnyje nereikalinga reprodukcija stengdavosi atsikratyti ir tada kainos iš tiesų smugdavo ir smugdavo labai stipriai ir labai rimtai. E, na, dauguma gyventojų, ypač lietuvių, gyveno kaime, čia joks netradimas, manau, ir e, ką mes galime apie kaimo gyvenimą pasakyti gyvena vis dar remdamasis nemaža dalim tradicija. Ne įstatymais, ne, ne kontraktinė kažkokia teisė, e, ne, ne rašytiniais įstatymais, o taip, kaip gyveno seneliai, proseneliai ir, ir panašiai. E, e, valstybės dalyvavimas valstiečių gyvenime gana menkas ir jeigu dalyvauja, tai tik tai plėšia iš jų pinigus ir apkrauna visokiam prievoliam. Socialinės paramos ar globos sistemos Rusijos imperijoje valstybinės, na, kūrėsi jį, egzistavo, bet labai ir labai tokia menka, sakykime, arhajinė ir, ir primityvi. E, žemės kokybė bendrai paėmus Rusijos imperijoje Lietuvoje buvo vidutiniška, tiesa buvo regiono, kur jį žema, na, tai jau čia tradiciškai skurdi rytų Lietuva ir, ir, ir Dzukija, kur, kur daug e, smėlio. E, gyventojų tankis e, buvo gana netolygus, beje, kaip ir dabar Lietuvoje yra labai urbanizuotas ir, ir tankiai apgyvendintas, o yra tokios kaip, kaip sakykime, Utenos rajonas, kur ten išmiršta, jis neišmiršta, sunku pasakyti, bet, bet gyventojo yra vos ne kaip e, kokio Žygimanto Augusto e, laikais jei žiūrėti į tankį. Tankis buvo trečdaliu mažesnis negu šiais laikais. Na tai daugiau mažiau atitiko, nežinau, ten ukmergės ar, ar, ar, ar kokio tokio vidutinio Lietuvos rajono atveju. E, pusė dirbamo žemės, e, na, šiek tiek mažiau ten, apie 40 procentų naudojama arimui. E, labai didelis kiekis dirbamo žemės naudojamas naminių gyvūnų auginimui įvairiausių. Daugiausiai taip, raguočiai ir labai didelis e, arklių kiekis. Lietuva arklininkų kraštas. Tiesa, veislės šitų arklių, tai, tai saugok dievę. Ten neaiškus bėriai, pusiau žemaitukai, jie, jie silpni kaip arkliai, jie netinka nei kariuomenį, nei, nei kažkokiam sunkiam svoriam e, vežti, bet už tai maitinasi bet kokią žolę, geria bet kokį vandenį, žiemą nesušala, rudenį nenustimpa, na, tokia Tai, ko Lietuvai reikia. E, tai, žodžiu, Lietuvoje arklių šimtai gyventojų skaičiuojant e, išėjo tiek, kad E, lenkia Lietuvą tik tai pietinė Rusija su savo stepėmis, kur, kur ten žemos labai menka, daug žolės ir, ir tabūnai saugina. Bei Peterburgas ir Maskva. Na, Peterburgas ir Maskva, aišku, kad ne, ne arklių veisimo centrai. Ten tiesiog Rusijoje automobilių mažai, e, siaurų geležinkelių mažai, tramvajų irgi ten menkai išvystyta. Visi pervežimai, jeigu ne geležinkelių, vyksta tik tai arkliais. Na, o Maskva pagrindinis Rusijos transporto mazgas. Tai ten tų arklių arklių nori, nenori, turi būti milžiniškas kiekis. Tai skaičiuojant gyventojų ir arklių santykį, Lietuvoje truputį mažiau arklių negu kad Rusijai. Vėliau tai suvaidino labai tokį įdomų vaidmenį. E, kalbant apie 18-19 metus ir bolševikų vykdytą e, politiką. Rusijoje buvo suvokiama, kad jei valstietis turi arklį, tai jis yra vidutinis, na, o gal ir net ne vidutinis, o, o jau turi požymių, kad jis yra buožė, jau yra išnaudotojas ir, ir kažkoks uh, žmogus linkęs į buržuoziją. E, toks neturi teisės niekur valstybei dalyvauti ir, ir bolševikam atėjus ir tą arklį iš jo atimti reikia ir dar pažiūrėti, ar jį patį nenušauti. Uh, Na, e, bolševikom jų invazijos į Lietuvą metu, kai jie čia su tokiam vertybėm atžygiavo, tai paaiškėjo, kad Lietuvoje na, absoliuti dauguma kažkokie neaiškus buožės. Vis tiek kažką turi, jeigu kažko neturi, tai bent arklį turi susikalbėti pasidarė labai sunku su eiliniu tipišku Lietuvos valstiečiu, kuris taiga sužinojo, kad, kad jisai pasirodo yra kažinkoks išnaudotojas ir jokių ypatingų teisų busimoji valstybėje e, neturi. E, didelis naminių galvijų skaičius, vėlgi dėja, nedėja gyvulininkystė Lietuvoje vystėsi taip ir savotiškai. E, nepastovus e, ir nelabai ne, ne, ne geros kokybės pašarai, keistos veislės e, prisitaikiusios prie vietinių sąlygų, e, ganimas vos ne, ne iki sniego, vedė prie to, kad pienininkystė Lietuvoje buvo labai menka, nors atrodytų nepaprastai keista. Ir e, tiesą sakant, toks vaizdas, kad daugumą karvių laikė dėl mėšlo kaip trašos ir dėl to, kad karvę galima suvalgyti, o odą labai sėkmingai parduoti odos pramoniai. Na, lyginant su Estija ar Latvija, vidutinė Lietuvos karvė, tuo iš vidutinės karvės buvo išmelžiama e, ten vos ne dvigubai ir, ir net ir trigubai mažiau. Su dabartiniam karvėm lyginant 4-5 kartų mažiau pieno duodavo tuometinės, tai yra 20 amžiaus pradžios karvės. Na, nors veislės, kaip, kaip, kaip ir čia tos lietuviškos žalmargės, ar vėliau iš Olandijos paplitusios, na, tos jodai baltos olandiškos karvės, jos iš principo buvo neblogos, bet, bet kergimas ir veisimas, veislės gerinimas vyko labai prastai. Na ir valstiečių logika irgi buvo labai įdomi. E, kadangi, kaip minėjau, e, jeigu dar žemės klipai tokiam tradiciniam gatviniam e, buvusiam baudžiaviniam kaime dar ten kiekvienas savo sklypą žinojo, kuris yra, šiek tiek jo rūpinosi. Tai pievos ir, ir ganėvos įvairios, tame tarpe paupiai, pamiškiai, pakelės ir taip toliau buvo bendros. Na tai jeigu bendros, tai jau auginsiu tiek galvijų, kiek jų telpa mano tvarte. Ir, ir tose bendrose ganyklose nusiganydavo taip, kad ten kaip asla iš, išmindavo, ištrypdavo ir, ir nežinia ką iš jų padarydavo. Beje, čia dar reiktų pridėti karvės karvėm, bet didelį, gana didelį skaičių oškų augino. Na, čia tiesą sakant, daugiau, daugiau pieno, nes ten iš oškos rožio, nei, nei Vilnos, nei... Uh, nieko ten ypatingo nepripeši ir labai didelis kiekis avių auginama. Tos avis čia Lietuvoje specifinės, nes klimatas drėgnas šaltas, švelnia Vilnės čia tiesiog išstipdavo. Tai augindavo didelės, storas tokias avis. Jos buvo įvairiam na, ūkio reikmėm, Vilnos, savos gamybos rūbam nukeliaudavo labai sėkmingai. Mėsą tiesiog suvalgydavo, bet jeigu skaičiuoti galvas, tai, tai taip čia mm, Lietuva na, vizualiai turėjo atrodyti kažkaip panašiai kaip dabartinė Anglija, kur, kur visose pakelėse tos avis mm, ganosi. E, šitą avininkystę labai sėkmingai vėliau sunaikino sovietai ir sunaikino sąmoningai savo vykdomos politikos dėka. Na, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Gerai, gyvena dauguma kaime, verčiasi žemdirbystė ir, ir gyvulininkystė, tai reiškia, kad na, mišrus Lietuvoje ūkiai. E, ariamos žemės iš tos apdirbamos e, aparė apie 30 procentų, trilaukę sistemą vis dar naudoja, neturi kuo trešti, nesugeba regeneruoti to pačio lauko, kad jį galėtum sėti kiekvienais metais. O apie tai, kad sėti tą pačią žemės ūkio kultūrą, sakykime, žemkenčius, tai net šnekų nėra. Turi palikti pūdymą, turi palikti vasarojų užsėjamą žemę. Na, kitaip tariant, žemdirbystė neipatingai intensyvi. E, trečdalis dirvų pastoviai, e, pastoviai dirvanuoja. Iš e, žemės ūkio kultūrų, kurias augino, dominavo rogiai, nes, kaip minėjau, milžiniškas duonos suvartojimas e, Lietuvoje. Antroji vietoje beveik greta jų kviečiai. Na, tai vieni ten 42-43 procentai e, vienų ir, ir, ir kitų javų auginama. Tarpukarį gerokai labiau išaugo kviečių, užsėjami plotai, rugių jame mažėti, e, dėl to, kad atitrūko nuo, nuo, nuo na, atitrūko, atsiskyrė Lietuva, e, atsirado sienos muitai ir, ir e, paprasčiausiai caro laikais pagrindiniai Mm, grūdų auginimo regionai buvo juodžiamis. Juodžiame zona Rusija, tai Ukraina, Šiaurės Kaukazas, Rusija ir e, kviečių kainos e, vidinėje rinkoje e, buvo gana žemos. Lietuvoje užauginti kviečiai nelabai galėjo su jais konkuruoti. Na tai ir augino juos savom reikmėm, taip sakant, baltai, baltai duonai, piragui ir, ir panašiem dalykam. Gyventojų augimas, jisai Lietuvoje e, pastebimas e, nuo 19 amžiaus vidurio ir tas augimas jis nulemtas trijų faktorių. Visų pirma, e, nuo ko gero ketvirto dešimtmečio choleros protrukio epidemijos nebeaplanko masinės tokios mm, lygos kaip maras, cholera, ten kokios, nežinau, ten drugiai, vidurių šiltinės ir panašiai. Tiksliau jos aplanko, bet jos neapima, neapima visų. Užsikrečia gana ribotas kiekis žmonių, taip dauguma jų miršta, nes medicina vis dar gana tokios žemo lygio. E, bet e, vaikų mirtingumas pamažu mažėja vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja ir galų gale, kas svarbiausia, pasibaigė badai Lietuvoje. Na, Lietuvoje reikėtų Lukiškio aikštai turbūt pastatyti auksinį paminklą bulviai, nes būtent bulvio auginimo dėka badmečiai Lietuvoje ir, ir pasibaigė. Paskutinysis 1000. E, uh, 80-ojo dešimtmečio pradžioje, ten 72-6 metų, čia visoji Rusijos imperijoje tokia serija nelaimė, tai palėtė jis ir Lietuvą, bet tarsi ten niekas tūkstančiais iš bado nenumirė. Prašiau maitinosi, bet nenumirė. Regioninių badmečių Lietuvoje nutikdavo, nederlių nutikdavo, bet tokiu, kad jau ten reikėtų lavonus iš kapų kasti ir, ir, ir juos valgyti, ne, šito nebeliko. Taigi gyventojų skaičius auga ir e, iki amžiaus e, pradžios 20 amžiaus, jeigu nuo vidurio skaičiuoti, išaugo ko ne ketvirčio gyventojų skaičius. E, čia atmetus ir tą faktorių, kad dešimtadalis migruoja į vakarus, na, o nemaža dalis važiuoja dirbti į Rusiją. Dalis važiuoja ne savo noru, tokie kaip vaistininkai arba telegrafisto specialybę įgyja. A, tiesiog Rusija, nors ir Lietuvojų trūksta, bet ne, vežas paskiria į pakrašus. E, Turkestaną, kur nors taškentę, Kaukazę, kuo toliau nuo Lietuvos. E, Kitigi važiuoja geruoju, nes e, yra Rusijoje tokių boomtaunų, anglų, ar tiksliau amerikiečių terminais tariant, staiga vos nedykvietė išaugusių megapolių. Na tai tokių netiek daug, bet jų yra. Tai vienas iš jų, sakykime, Baku su, su savo nafta, ten galų gale koks nors krevė ir atsiduria žymiai arčiau Lietuvos e, Odesa, kur koks nors Mykolas Leževičius, ten irgi lietuvių bendruomenė, draugija, choras, ratelis ir, ir, ir panašiai organizuojasi. Na ir didžiausias lietuvių apgyvendintas miestas, jeigu taip galima pasakyti, Riga. Rygoj 20 amžiaus pradžioj lietuvių gyvena apie 35 tūkstančius, tiesa, jie tokie vėl Sezoniniai darbininkai, nepastovus gyventojai, dažnai Rygos pačios statistika neįtraukiama. Bet jeigu jau taip grubiai žiūrėti, na tai e, Deja, 20 amžiaus pradžioje lietuviškiausi lietuvių galvos skaičiuojant kiekių e, miestai buvo Čikaga ir Riga. Pačioj Lietuvoje tokių bendruomenių, kad mieste 30-40 tūkstančių lietuvių būtų, na, niekur aptikti negalime. O kur čia beje ir beaptiksi didesnių nei, nei, nei, nei 35 tūkstančiai Lietuvoje faktiškai du Vilnius ir, ir Kaunas. Čia šiuolaikinės Lietuvos teritorija perkelusi 19 amžių. E, kągi, valstiečiai vertėsi, na kaip minėjau, gana, gana tradiciniais e, verslais. E, kaimų gyventojų skaičius e, taip didėja ir didėja pačiuose kaimuose gyvenančių. Jeigu 18 amžiaus pabaigoje apytikrai vienam kaime gyvendavo apie 15 gyventojų, tai jau 20 amžiaus pradžioj kaime neretas buvo, kur, kur gyveno 60, 70, o kai kuriais atvejais 100 ir daugiau gyventojų. Iki to su, sovietinio suvarimo vėl atgal į kaimus buvo toli, bet e, pasakyti galima vieną, kaimai buvo Lietuvos gana uh, gana dideli. Mm, e, Vienkemiai egzistavo, bet tai buvo arba bajorų, tokie šlėktos įvairūs palikimai, arba žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių sugebėjo nevirsti baudžiauninkais ir tuos uh, gatvinius baudžiavinius kaimus nebuvo suvaryti. Dažniausiai tai vairios specializuotų e, valstiečių e, kategorijos. Ten bitininkai kokie, miško prižiūrėtojai ir, ir, ir taip toliau, ir taip toliau, degutininkai, kas, kas tik tai norite. Kažkas e, į tai panašaus. Konjunktūra žemės ūkio gamybai buvo labai gera, ypač išvežimui ir pardavimui užsienyje, o iš to turtėjo dvarininkai. Mm, kodėl jie turtėjo? O todėl, kad valstiečių nusavybei buvo labai mažai žemės. Taip, baudžiavą panaikino Rusija. Tiesa, kai panaikino Lietuvoje, jau čia tų baudžiauninkų nelabai daug ten. Mm, na, per visas gubernijas skaičiuojant, mm, kokie, kas ketvirtas valstietis buvo baudžiauninko. Kiti visi jau valstybiniai valstiečiai arba laisvi, na, bet vis tiek. Baudžiava buvo dideliu palengvėjimu, vien jau dėl to, kad valstiečiai pasidarė gerokai mobilesni, nebuvo pririšti prie, prie vietos, galėjo ieškoti, kur gyventi e, geriau. Na ir kągi matome? Matome, kad valstiečiai gavo laisvę, bet negavo žemės arba gavo labai mažus žemės klipelius, tam tik, kad ten daržus kažkokius turėti. Tuo tarpu žemė liko dvarininko nusavybei. Valstiečiai turėjo pasirinkimą eiti tarnauti pas dvarininką, būti kumečiais. Bet kadangi skirtingai, sakykime, nuo Prūsijos, kur irgi baudžiavą panaikino 19 amžiaus e, pradžioje ir taip pat e, darbininkai, kaimo darbininkai ėjo tarnauti pas dvarininkus, e, bet Prūsai labai valstybė kišosi į samdos procesą, labai prižiūrėjo, kad nebūtų išnaudojami tie, tie samdiniai ir jų ir pajamos, ir, ir sąlygos darbo buvo gana žmogiškos ir žmoniškos. Na, Rusijoje niekas tuo nesirūpina, dėl to viskas daugiau mažiau priklausė nuo dvarininko geros valios. Tai gerai, jeigu jis ten koks e, humanistiškai nusiteikęs pleteris, O jeigu nehumanistiškai nusiteikęs Tiškevičius, tai jis ne tai, kad ten nieko gero nebus. Jis savo palangą įrenginėjant ten kaimus išdegins, e, rusų kareivius pasikvietęs valstiečius išvaikis, vieną kitą užmuš ir, ir dar nežinia, ką padarys. Arba koks nors komaras e, pagarsėjęs Lietuvos ten kraugerys, pas kurį pagristai šnekėjo, kad, kad e, šunis geriau šeria negu, negu savo kumečius maitina. Na, visko buvo. E, pasirinkimo didelio dažniausiai e, valstiečiai neturėjo, neturinti žemės, eiti tarnauti pas kitą valstietį, o pas tą kitą valstietį galėjo būti dar blogiau, nes pas dvarininką tai dar, matote, dvare yra tam tikra tų samdinių bendruomenė. Jeigu neteisingai labai elgsis, tai blogiausiu atveju jums streikuoti arba taip viską išvoks, kad stebėtis tik beliks. Na, o pas kitą valstietį sutariai gerai, nesutariai negerai, E, sutartis patvirtintos, kokiom sutartim rašytiniam, e, notaro patvirtintos, ne, nepatvirtintos, nutrūko, nutrūko, nesumokėjo pusalgos, na, eik pasiskūsk, kam nori pasiskūsk, vis tiek nie, nie, niekas tau nieko nesumokės. Na ir, ir tokių e, blogąją prasme nuotikių buvo labai daug. Bendrai paėmus, jeigu visą čia su užnemune ir, ir panašiai e, dirbama žemė šiuolaikinės Lietuvos, tai apie 15 procentų priklauso valstiečiam. Valstiečiam, kurie sudarė 85 procentus mažiausiai Lietuvos gyventojų. Šiaip daugiau ten jų, bet na, tiek to jau tuos klajojančius tarp miesto ir kaimo neskaičiuokim. 85 procentai valdo 15 e, procentų žemės. E, tai dar daugiau, tai gerai, Suvalkijoje E, patys didžiausi valstiečių ūkiai buvusioje toje Lenkijos karalystėje. Tiesiog ten ir, ir e, po 40, po 50, 60 hektarų, na tai dideli ūkiai, e, milžiniški galima sakyti. Tai greičiau jau fermerių ūkiai ir, ir tie valstiečiai pasiturintis ir, ir savigarba ir, ir savo vertę jaučiantis. Na, tuo tarpu Kauno gubernijai valstiečių rankose 10 procentų žemės. Maži ūkelį, Vilniaus 12 procentų. Na, kaip čia beskaičiuosi, išeidavo ir išėjo, kad vidutiniškai vienai valstiečio šeimai, čia ne valstiečio, valstiečio šeimai, ta valstiečio šeima, tai taip vidutiniškai galėjo būti trys, o žiūrėk ir keturios kartos, ir ten žmonių nuo 8 iki 12. Na tai va, tai tiem 8-12 žmonių išeidavo 6 na, 9 hektarai. Na, čia toks vidurkis, iš kurio jie galėjo bandyti išgyventi. Tai jeigu tie 6 ar 9 hektarai būtų koks specializuotas ūkis, na, nežinau, tulpės augintų ar, ar braškas, tai ar šiltnamis ant jos stovėtų, tai galima išgyventi ir puikiai išgyventi. Bet ten buvo ūkiai tokie, kad ir karvė ganosi, ir tik trečdalis suarta, nes turi būdimas likti, ir daržo reikia, ir kažkokio sodo reikia, ir, ir ko tik tai nereikia, ir iš tų 6 hektarų iš išeidavo, kad gali tik tai e, skursti ir pusbadžių gyventi. Na tai kaip galėjo žiūrėti e, tokie valstiečiai bendrai Rusijos imperiją, į dvarus, į dvarininkus, į ką tik tai nori. Žemę labai vertino, žemę suvokė kaip, kaip puikiausia kapitalo investicija. Nes ką tu neišauginsi, vis tiek tu e, parduosi ir parduosi brangiai. Jeigu ne Rusijai, tai čia pat Vokietija. Nuveši už sienos kainos 2-3 e, kartus didesnis. Čia jau vokiečių valdžia pasistengė, jie labai globojo savo ūkininkus, savo dvarininkus ir dėjo didžiausius muitus, kad tik tai žemės ūkio produkcija iš kokios nors ten Balkanų šalių, iš, iš e, Prancūzijos ar iš Rusijos nenukonkuruotų vietos žemės ūkio gamintojų. Na, tai irgi veda į tuos pačius nesąmonės, kaip, kaip Rusijos pramonė, e, bet veda lietai ir, ir tokių neigiamų pasiekmių neturėjo. Tačiau čia pat Lietuvoje užauginus, ką tu nori, kokius nori ten rugius, duonai tinka, netinka, galima spiritą iš jų išvaryti, viską nupirks. E, viskas nukeliaus už sienos, už viską sumokės greitai, pinigais ir dvigubai, trigubai, keturgubai kartais didesnė kaina negu kad e, Lietuvoje. Na, šitoks verslas jis turbūt priminė šių laikų Persijos įlankos kokių nors arabų valstybių, šeichų puikų gyvenimą. Turi dikumos gabalą, o tenai yra naftos. Pasistatei, nafta bėga, o tau sąskaita byra pinigai tik dar geriau buvo. E, nafta gali pasibaigti, gali jos ir nebereikėti, jeigu elektromobilių kokių nors e, gudrių ir efektingų prigalvos ir pridarys. O žemės ūkis, kaip jis gali pasibaigti? Niekaip. Kiekvienais metais vėl bus pavasaris, vėl vasara, vėl ruduo, vėl tu užauginsi tiek pat, kiek užauginai pernai, o gal ir daugiau, jeigu, jeigu bent šiek tiek daugiau stengsiasi. E, žemė tiesiog tas turtas, į kurį nukreiptas visų akis. O tose akise kas? Tose akise dvarininkai. E, dvarininkai, kurie dar pasikartosiu, pusę dvarų ne vietinių bajorų rankose. Kažkokie ten neiškių rusų, rusų vokiečių, generolų, ne generolų, atsargos ten valdininkų. Jie svetimi. Išvadas padarykite patys. Na, pačių valstiečių tarpe, aišku, jokios ten tokios lygybės nebuvo, tai jau užnemu neminėjau, e, koks ten gyvenimas e, buvo. Na, o buvo tiesiog socialinė stratifikacija, skilimas į atskiras turtingų ir skurdžių valstiečių grupės. Trečdalis valstiečių, na bent jų akimis, e, buvo turtingi. Tai tie, kurie turėjo apie 20-30 hektarų žemės. Jiem nereikėjo niekam nieko dirbti, jie, jie visiškai puikiai išgyveno iš tų savo sklipų ir dar netgi galėjo, turėjo galimybę ar dukrom kraitį sukrauti, ar sūnus kokius amatus mokslus arba ką labai mėgo į kunigus išleisti apie 20 dar procentų e, valstiečių buvo tokie vidutiniai, kur 15-18 hektarų. Na, gali išgyventi. Labai jau ten e, santaupo ar, ar prabangaus gyvenimo nenusimato, bet jeigu jie dar susigalvodavo, kad kokiu nors papildomu amatu užsiimti, ten kalvę, ratus resti, na, kontrabandą per sieną nešioti, batus siūti, odas apdirbti, tai jų gyvenimas irgi buvo ne ką jau tai blogesnis negu miesto darbininko, kai kuriais požiūrės ir sotesnis ir ramesnis. E, bent jau ne, ne, ne, ne toks varginantis. Na ir e, beveik 40 procentų kaimo gyventojų, kurie buvo visiški skurdžiai, neturintis nieko, nei žemės, nei karvės, nei, nei, nei arklio, o tiesiog priversti pačio gyvenimo eiti ir samdytis pas kitus valstiečius arba pas dvarininkus. Laimiai žemės ūkio mechanizacija, na, laimiai, kam laimiai, kam, kam nelaimiai, bet, e, bet žemės ūkio mechanizacija ir e, specializacija, kad, sakykime, va, dvaras ir augina vien linus, ar, ar ten vien tik tai e, kviečius, ar dar ką nors tokio. Ne, to buvo labai mažai, dvarai daugiausiai visų galų meistrai, kaip beje ir, ir valstiečiai, taip kad rankų darbo reikėjo labai daug. Na, patys įsivaizduokit, 125 hektarų, va, turint žemės dvarą. Na tai dabar čia tokios stamb, na, stambaus, nestambaus, vidutinio fermerio, sakykime, nu, toks ūkis. Kiek reikia po šešias dienas, po 10-12 valandų dirbančių žmonių, kad tokį ūkį aptarnauti, tokį dvarelį aptarnauti. Na, pagalvokit, pagalvokit, pagalvojat, puiku, išduosiu nedidelę paslaptį, to, to metinį, tai 20 amžiaus e, pradžioje reikėjo mažiausiai 24-25 pilną darbo dieną, kaip minėjau, be ypatingų atostogų dirbančių žmonių. E, daug, didelis, labai didelis e, rankų poreikis, šiuolaikiniam sąlygom 5-4 kartus mažiau reikia darbuotojų, viską galima atlikti su technika. Ir tiesą sakant, visiškai užtenka ir sezoninio technikos panaudojimo, nebūtina ten keurus metus 20 žmonių tam dvare kasdieną apkrauti, kažin kokiais e, darbais. Taigi, tas va, 40 procentų visiškų skurdžių, su 20 procentų valstiečių, kurie gyvena šiek tiek e, padariau, ir dar su tuo 30 procentų, kurie gyvena kaimo akimis turtingai, o bendrai save jaučia nuskriaustais, pažemintais ir, ir, ir jie visi mato, kad šalia yra dvaras su, su dvaras žeme, kurią reikėtų iš tų svetimų žmonių atimti, paimti ir pasidalinti sulygintis vietą, kaip koks nors Tadas Blinda, ne istorinė asmenybė Tadas Blinda, istorinė asmenybė tai ten toks mafijos e, tėvas ir, ir paprasčiausias banditas plėšęs kitus valstiečius. E, valstiečiai dėkingi už tai jį ir užmušė. E, bet iš Gabrielio Žemkalnio pjesės – Tadas Blindas svieto lygintojas, tai tokių idėjų apie svieto lyginimą valstiečių galvose buvo daug. Ir reikėjo tik tai, kad tas idėjas kas nors panaudotų. E, atsirado kam panaudoti atsirado. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai, tai jie buvo ne tik, kad tokie nacionalistai, va, dėl tautos rūpinamės. Lietu, Lietuvė aukščiau visko. Ne, jie ir tokių šūkių ne, ne, nesakė ir, ir, ir, ir ypatingais nacionalistais, e, lyginant su tuo, kas darėsi 20 amžiaus vidury, nebuvo. Jie buvo socialiniai reformatoriai visų pirma. Bet socialinės reformas ir turtinės reformas jie siekia įgyvendinti, e, remdamėsi e, būtent tautiškumą, tautinio susipratimo, valstiečių apšvietos ir galų gale turto perdalinimo idėjomis. Buvo poreikis, buvo žmonių, kurie tą poreikį labai neblogai patenkino. Ir tai turbūt e, leistų paaiškinti, kodėl jau gana tokie, kaip čia pasakius, tie Lietuvos e, kaimiečiai. kaimiečiai. Tamsus, netamsus, lyginant su, su Rusija apsišvietę, bet lyginant su Prancūzija ar, ar, ar Didžiaja Britanija, na tai tamsybių tamsybės Lietuvoje. E, jie gana greitai ir gana lengvai pasidavė politinėje agitacijai žmonių, kurie ne visai atitiko va, tradicinį valstiečio supratimą, kas gali ir turi būti jų vadovais, kokiais nors ten ponais, lyderiais ar, ar busimos valstybės e, vadais. Turiu omeny be abejo pirmasis lietuviškas partijas, visų pirma Lietuvos demokratų partija. Ir e, apie ją pakalbėsime po nedidelės pertraukos.